daha üstündür. Ama münasip zalim ile buna münasip olan meseleleri konuşacak. Biraz daha açık konuşmak gerekirse Sultan diyor ki artık yani sonunda sonuna Allah'a güvenlik olan Mevla'ya yolda sonunda sonu diyebileceğimiz o yüksek makamlarda, maneviyet makamlarında Elhamdülillah sahibi olan Mevla'ya giden Rab var ya o uçsuz, duraksız sevgi, zaman ve mekanın zaman ve mekan ve bulunduğunun bitmiş olduğu o makamların zerre zerresinde, zerresinde, zerresinde, eğitiminde, zerresinde aldığı mertebe makam darka kat evi olmuş daire-i ikram diye yani kendimizden başlayıp da daha arşa kadar ki İmam Rabbani Türk Müslüman tabiriyle Kur'an'la eğiliyor, hesap ediliyor. Yani istersen aşağı kadar ayetin efendim mektubundan, manasından anladığımıza göre 50 bin yıl geçer bir sultan. Ki 50 bin yıllık mesafeden sonra artık yani zaman ve mekan boyutu bitiyor. Neticede yani Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu, hikmetin ve yaratmanın söz konusu olmuş olduğu, şu alemin şu kainatın gözümüzün ulaştığı ulaşamadığı bu kadar muazzam mesafe, bu kadar muazzam belki e, genişliğinin karakter fazlasından daha üstündür diyor. Kim? Kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya temsilüt esnasında nihayetin nihayet, sonun da sonu, sonun da sonu diyebileceğimiz makamları alınan zerre yoksulluğu e, metodları sözümüzde Allah'ın izniyle yani burada özellik olan insanın da kendi günlerlerini kendi kararlarını ise yorumlayalım. Onlar hakkında e, kendi kanalımızda ise şimdiye kadar sağlanan olduğu gözlüğün numarasına dikkat etmeli. Yani maneviyat gözlüğün numarasına dikkat etmeli. Güneş gözlüğüyle etrafı insan siyah görüyor. Şeffaf cam ile belki olan gözlükle baktığı zaman etrafı beyaz görüyor. Kiminle oturuyoruz, kiminle kalkıyoruz. Peki yani bizim zaten en büyük kusurumuz, insan olmuş, özellikle Müslüman en büyük huzuru Cenab-ı Hakk'ın de hususi kurbiyet Yusuf ya kuma tsaye elhamdülillah, işte başımız elhamdülillah, güneşimiz, iştahımız vardı vesaire bitti. E Allah bana bir şeyler verdi. Allah da benim de gözlerim olsun, yüreğimde korkanlar patlasın, yanardağlar efendim yani. şeytanın lideri endişelerinden kendini mazlumuna uçuramıyorlar. Ezben, ben, tartışın durumda, sen buradaki insanlar bir anda aşınmalar oluyor, bir anda kılıçlar oluyor, bir anda haberliyor, ooo tamam yani. Ondan sonra kendisini lider görür, kendisini şehit görür, kendisini insan beğenmez, bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler yani böyle kurban bilir Yani nerede kaybettik sevgiyi, neyi kaybetmekte sevgiye, böyle bir kaldı, burayı geçim anlamına uzanıyoruz değil. Yani yiğit rahiminin neyle savaşıyorsa, neyle savaş kazanıyorsa, onu kaybettiğinden dolayı düşmüşse, e tekrar yani o güzelliği elde etmekte düştüğüne kalkacaktır. Mesele budur, mesele budur, mesele budur. Bizden bir şey olmaz, ümit zorlarım ama yani Müslümanlara değer verilirse ümmetin öldüğü an işte bu andır. Elbirlerin tamamı dairenin imkanı belki imkan dairesine de bilgen efendim parça kadar olan içinde yaşamış olduğunuz kainat. Bunu siz dikkate katlayın efendim beka, oralarda belki yani görüşülük yapan Mevlam dostunun belki almış olduğu zerre mesafe, zerre mesafe, burayı kat kat katlayacağız. الذين العام المضاعفة إذا ارتفع مقدارة مقدار ذرة من ذلك الموطن Mevla'nın dostu diyor, o nihayet nihayet diye anlattığımız yani sonun da sonu diye sorabileceğimiz bir tarikatın aslında sonu yoktur. Tarikatla son olmaz. Bakma bazen işte Elimullah diyor ki falan makam falan makam bana buraya geldi sen nasıl rekabinler oldun. İcmalen son vardır. Tahsilen son yoktur bir murabbani. Sohbetler geliyor yani. Bu icma olarak müdürlüğündedir. Yani tekbiri yasak veya tekbiri yasak sevgini çekiyorlar. Bilmiyorum benim şahsen bu bir kere gönlüm etkilenmiyorum. Ama fazlalıklar oluyor şöyle. Yani bugün kadar Tanrı'ya eğer ikinci zamanımız olacak veya tabii telefonumuz ikinci zaman yarın bir dava pozisyonumuz olduğu zaman montaj ediyorlar. Böyle bir şeyleri, böyle bir insanı söylüyorlar. Ama pozisyonu yani bir yardımda bir mahkumu söz konusu olsa e, چندر آپ ادھر پہنچی تیاری کرانے چندر شریعت کو about Aleluia. کی طرف مان لیا مان لیا اپنا شہری نظر من الله المرسول صحبة أمنا لذات كلام النبي insanlar, sana bir takım tedbirlerde bulunan insanın sevmediği şeyleri senden sevmiyorlar. Senden sevmiyorlar. Senden sevmiyorlar. Yani suya başka bir suyu karıştırırsan o eski suyun tadına alamayacaksın diyorlar. Ayrıca bu dizisi ve bir keresinde böyle vardır diyor. Ee, sohbet, elbette yiyecek söylerinden bahsediyor. Bir müzik böyle kendinden geçmiş ee, İzmir İlma Ocağı'nda bu örgütler mütevazı içerisinde sohbeti takip Ayrıca ara sohbeti kesti, اور گئی ہے اور پور کی علاقے نواز گئی ہے جانتے Erdoğan geliyor, diyorlar ki işte, işte o Erdoğan'ı böyle beraber duran zattan Erdoğan dünyaya geliyor. Eğer, eğer ağzından işte Erdoğan, ya Rabbim derler, hafızdır, hafızdır diye durar. Onlar diyorlardı. Yani hafızı yüzüne kadar ötemem bundan. Tam o zaman yüzüne kadar sayıdan kaldırırlar. Cenab-ı Hak düşleri üzerine mutlak ve fazla bizleri muhafaza edin. Amin. Fakat bu fark ile olan insan, insan fark katı fark ile olsa, eğer o kadar dünyanın günlerden gibi çekilse bile, ama bahsetmiş olduğu ve üzerine de fazlası, e, kainat bir fark fark patlayan, böyle bir gözden dostluğumuzun, sen var ya günlerden, sen var ya, bildi, bildi nereden bildi? Ama bazen maalesef cahil benlerden insanların nazarında Allah dostlarının eğer bir korkuya kadar değiştirmemiştir. Bir efendim doktor cahil de değiştirmemiştir. Acıktığımız zaman korkunun sağa gidiyor, bunu hasret etmek üzere gidiyor, evi de evet evet olmadı başlıyor, olmadı başlıyor, olmadı falan bir mağdurla gidiyor, Müslümanı bildiği için, Müslümanı bildiği için, Müslümanı öpmek için, Müslümanı öpmek için, belki ve Müslümanı öpmeyi aramak noktasındaki evet zamanını niçin, niçin evet dünyamızı, evet saadetimizi afat edecek, ihtiyaç edecek veya bir adam ödeyecek olan bir zatı almaya çalışmalıyız. Adam duydu, hala düşünüyor insanı değil Yanımızdan geçiyor söz var. Çok yol var. Para Gracias. ಇದ್ದಾಗ